Я особисто знаю капітана. А де зараз той? Кулак взяв у лорда нерозбірливу радіограму, кілька разів перечитав її і нічого певного не збагнув. З цього пошарпаного тексту можна було зробити єдиний висновок, що колись та кудись має прийти чийсь криголам. Ні щедро подумав Булат з прикрістю глянувши на миготливі лампочки під стелею. Струм був зовсім слабкий. Якби генератор працював на повну потужність, лорд Омбо повніше записав би розмову тих невідомих людей, а тепер мусили робити лише довільні припущення. Булат пішов до каюти і ліг. Щоб зосередитись, він мусив откинути все стороннє і несуттєве і залишити головне а вже потім робити логічні побудови. То було звичкою ще з африканських часів, і Булат убачав у ній свою найбільшу ваду. Булат довго розглядав пластиковий лист, але раптом схопився і затумував подих. У радіограмі промайнув якийсь таємничий той. Що могло означати це слово? А де зараз той? Невже вони говорили про Тацура Курасаву? Булат знову ліг горілиць і заходився вивчати малюнок пластикового листа. По якомусь часі вже хотів іти до наріти сани Хоцудая, але потім згадав усіх трьох мешканців японської бази Аматерасу Омікамі на всіх антарктичних полярних станціях вважають загиблими. Це теж могло бути однією з основних причин лордом бо записав окремі слова й окремі речення, а ще більше пропустив, і оте той могло стосуватися кого й чого завгодно. Той Криголам, той ваш колега, той капітан. Абсурд, несенітниця, важко відсапнув Булат, підводячись із ліжка. Як можна робити висновок на підставі кількох випадкових слів? 16 вересня. Сьогодні засідав Сенат, до якого входять мосьє матрос, мосьє Макмілан, мосьє доктор, мадам Катрін і моя персона. Протоколу не вели, але вирішили одноголосно Галлі Бей. Рішення Сенату винесли на розгляд народних зборів, і народ його правда після бурхливих дебатів повністю схвалив. Незадоволеним лишився тільки наш господар Наріта Сан. Але, по-перше, він ось перестане бути нашим господарем, бо ми всі залишимо базу і дружно штурмуватимемо Галібей. По-друге, все, що схвалює мосьє доктор, заперечує мосьє Наріта. Таке життя. багато партійна система передбачає і опозицію. У дужках зазначу деталь. Майже кожна пропозиція мосьє доктора – викликає опозицію з боку Мосьє Мерсьє, хоча в цьому випадку ми з ним одностайні. Галлі Бей єдиний розумний напрямок, найкращий варіант. Галлі Бей у півтора рази ближче від інших, туди по прямій усього якихось 250 миль. А понад бар'єром шельфового льодовика Рісер Ларсена не набагато більше від 400 дрібничка. Для наших тюленів ми видовбали в кризі глибокий льох. Але ось трохи статистики. Спершу в нас було майже 40 туш. Однієї вистачало на тиждень, а то й на 8 днів, бо життя перебігало у зимовій спляці. За принципом смокчи лапу і дивися кошмарні сни. Та коли ми почали перевозити тюленів від дворогої бухти до бази, а в цьому процесі брало участь перебіжно 10 чоловік, споживання різко підскочило вгору. Тепер одного тюлені вистачало не на 7-8 днів, а на 3-4. Ясна річ, здорове чисте повітря і розумні виснаження до останніх сил. А коли вирушимо в дорогу, працювати доведеться всім а не тільки десяткові обранців. Нас на базі 17 душ.